Rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam Svi moji sljedbenici će ući u džennet Osim onih koji to ne htjednu Neko reče Ako to neće Allahov poslaniće Ko mi se bude pokoravao Taj će ući u džennet Ako mi se suprostavi Taj neće ući Odgovori on studio Tauhid Islamska omladina Beč. وأني إذ أكاتمها شحيح ويعلم أنني أحنو وصادري وإن ضاق الزمان به فسيح وإن ضاق الزمان به فسيح ولو أني نطقت بها لغارت نضارته وجاف به القريح وأظلمت الحياة بناظريه وصوحت الأزاهر Draga braćo i poštovane sestre, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Studio Tauhid. vam predstavlja predavanja na temu hadisa od predavača Abdul Varisa Ribe. Molim Allaha tebareke wa ta'ala da primi od nas ovo djelo i da muslimani nađu korist u ovome i na dunjaluku i na ahiretu. يسيح وماذا قد أقول له وهذا نداء الحق العبد في شفتي ذبيح شعوب الأرض في دعة وأمن وهذا الشعب تنهشه القروح تناوشه الطغاة فأين يمر وهل بعد النزوح غدا النزوح يقارع طومة الإجرام فاردا وتشكو للجروح به الجروح شعوب الأرض في دعة وأمن وهذا الشعب تنهشه القروح تناوشه الطغاة فأين يمضي وهل بعد النزوح غدا نزوح يقارع طغمة الإجرام فردا وتشكو للجروح به الجروح وتشكو للجروح به الجروح فكم هدم الطغاة هناك بيتا على أنقاضه سقط الطموح وكم سفكوا دما حرا أبيا فما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 Pa smo spominjali da se dijele na dvije, na dvije vrste mutavatir hadisi i ahad hadisi. Pa smo radi veze sa tom temom spomenuli frakcije ili skupine koje negiraju hadis, koje negiraju ahad hadise u akajdu ili u, fiksnim propisima. Danas ćemo kao dopuna na tu temu spominjati skupinu ili skupine koji u potpunosti negiraju sunnet i koji kažu da je Kur'an dovoljan za shvatanje Islama. Da je Kur'an dovoljan za shvatanje Islama. Mi smo spominjali u prethodnim časovima da je nemoguće shvatiti određene kuranske ajete bez pojašnjenja i sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam. Pa smo naveli jedan, jedan najbliži nama primjera, to je e, da Allah Lešanu u Kur'anu naređuje namaz, naređuje zekijat, ali nigdje detaljno ne navodi nigdje detaljno ne navodi koliko se klanja rekiata, kada je vrijeme namaza, način na koji se klanja i tako dalje. Znači sve je to zabilježeno u sunetu Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam. Prema tome ova skupina kada je u pitanju je li sunet je u velikoj zabu. Korijeni ovog mišljenja su se pojavili još u vremenu ashaba, pred kraj vremena u kojem su živjeli ashabi ili u početku vremena u kojem su živjeli tabijini. Pa ćemo vidjeti da se bilježe razne predaje kada je u pitanju jeli, odbijanje sunneta. To su uglavnom bili stavovi pojedinaca u to vrijeme, dok je poslije ta ideja prerasla u jednu školu ili jedan pravac, znači oni koji su potpuno odbijali sunnet. Kaže od Hasana al-Basrija se prenosi da je Imran ibn Husayn sjedio sa svojim prijateljima, pa je jedan od prisutnih rekao, ne govorite nam osim Kur'anu, to ne spominjite nam osim Kur'an. Imran reče, šta misliš kada bi ti i oni koji misli kao ti bili prepušteni Kur'anu, da li bi našao u Kur'anu da je, da je podne četiri rekiata i kindija četiri, akšam tri i da se na prva dva uči na glas? Šta misliš kada bi ti i tvoja, tvoji istomišljenici bili prepušteni Kur'anu, da li bi našao da je tavaf oko Kabe sedam krugova i da je isto toliko saj između Safe i Merve? Zatim je rekao, o ljudi uzmite od nas jer tako mi je Allaha, ako tako ne postupite zalutat ćete. Hadis bilježi Bejhaki. Također se prenosi od Hasana ibn Alije, Hasana ibn Alije da je rekao, Džibril je dolazio Allahu poslaniku sallallahu alaihi wasallam sa sunnetom kao što mu je dolazio i sa Kur'anom. Znači kao što je Kur'an bio objava i, sunet je bio objava koja, je dolazila, jeli, preko Jibrila. Hadid bliži darem u sunenu, el hatib u, dijelu el Također imam šafija navodi ajetu u kojima se spominje riječ kitab i hikmet. Kao što su riječi uzvišenog, Allahe vjernike vjernike u svojom obasu, kada im je jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi njegove kazuje, da ih očisti i da ih knjizi i mudrosti pouči a prije su očito zablude bili. <clears throat> Ali Imran 164. A zatim Šafija kaže, Allah Đelešanu spominje knjigu, kitab i to je Kur'an. A također spominje i hikmet, mudrost. Čuo sam od učenjaka koji poznaju Kur'an da kažu mudrost je sunat Allahu poslanika sallallahu alaihi Zbog toga što je spomenut Kur'an, a odmah za njega hikmet, Allah Đelešanu navodi svoju blagodat prema vjernicima, to je poučio knjizi i hikmetu, to jest mudrosti. Znači ova ideja, draga braćo, ona se pojavila u posljednjem vremenu, znači krajem vremena u kojem su živjela shabi, to su bili glavnom stavu pojedinaca. Međutim, ona je zaživjela tek poslije, za vrijeme osvajanja muslimanskih zemalja, kada su kolonizatori osvojili muslimanske zemlje, a prva, prvi primjer je Indija. Indija gdje su kolonizatore naišla jedan veliki džihadski otpor od muslimana pa nisu mogli nikak da se suprotstave, da se odbrani pa su s druge strane nastojali da, da skrnave ovu vjeru, da muslimane zavedu sa, pravu, sa pravoga puta i da im iskrive svatanje islama. Zato su oni među muslimanima, među onima koji su bili odani njima, kolonizatorima, našli su ljude koji su počeli da šire ideju da je Kur'an islam, da je Kur'an jedino jeli, islam i da nema potrebe za sunet. Zatim dolazi jeli, do osnivanja jedne škole ili jedne ustanove, jedne organizacije na tim prostorima koja se zvala Ehlul Kur'an, sljedbenici Kur'ana, a osnivač je bio Sejid Ahmed Khan. Oni koji odbijaju sunnet u potpunosti među su se pojavili nešto kasnije. I možemo ih podijeliti u dvije skupine. Prva skupina su oni koji su osnovali jednu školu koja se zove El Medresetul Islahije, koja je nastala u Egiptu. A njen osnivač je bio Muhammed Abduhu, poznati na našim prostorima. To, je znači škola koja je propagirala da je Kur'an dovoljan, dovoljan li izvor kao izvor Islama, da, nije potreb, da ima potrebe za sunet. Kaže njegov učen, njegov šeh El Afgani, znači Muhammed Abduhu El Afgani bili su u ove škole koja je propagirala tu ideju. Oni su širili u svoju ideju putem jednog časopisa koji se zvao El Menar i čiji je urednik i osnivač bio Muhammed Rešid Rida. I on je također poznat na ovim našim prostorima i uzima se jeli, kao autoritet. Ovaj časopis je objavio nekoliko članaka pod nazivom Islam, to je Kur'an. To Kur'an je Islam. I drugo, ovu ideju su širili preko, jedne knjige koja se, koju je napisao poznati pisac, poznati jeli, pisac koji je napadao sunnet, a naročito neke, neke ravije kao što je Ebu Hureyre, napisao je knjigu koja se zove Abwao Abwao Abwao Muhammedije i u nju je napadao Abwao Sunnet Muhammedije i u nju je napadao jeli sunnet i napadao neke prenosioce, čak i neke ashabi koje smo rekli, Abu Hureyre. Drugo, neki pisci koji su, i književnici koji su se pojavili e, također u Egiptu, školovali su se na zapadu, poprimili su njihove ideje i došli su sa tom fikrom, tom idejom da je Kur'an dovoljan kao, kao izvor Islama. Ovim završili tu temu i sada prelazimo na drugu podjelu hadisa s obzirom na stepen vjerodostojnosti. Prelazimo na podjelu hadisa s obzirom na stepen vjerodostojnosti. Što se tiče hadisa, s obzirom na stepen vjerodostojnosti, hadis se dijeli na dvije vrste ili dvije kategorije. Oni hadisi koji se prihvataju makbul i oni koji se odbijaju merdul. Znači imamo u osnovi samo dvije vrste hadisa. Oni koji mogu poslušati kao dokaz, koji se prihvataju kao dokaz i oni koji se odbijaju. Islamski učenjaci vremenom su sveli ovu podjelu na one hadise koji su sahih i hasen i na one hadise koji su baji. Znači na jednoj strani imamo sahih i hasen hadis koji se prihvataju kao dokaz i na drugoj strani imamo daif hadis slab koji se ne prihvata kao dokaz. Prvo ćemo govoriti o sahih hadisu. Sahih hadis je onaj hadis koji u svakoj generaciji prenosi pošten i precizan ravija od istog takvog ravije sve do kraja seneda. Što je hadis koji kontinuirano prenosi pošten i precizan ravija od istog takvog ravije sve do kraja seneda, te koji ne protivriječi drugim pouzdanijim predajama i koji ne protivriječi drugim pouzdanim predajama i nema u sebi skrivenih mahana i i nema u sebi skrivenih mana i nedostataka. Znači da bi za jedan hadis sahih mogli reći da je sahih vjerodostojan, mora da ispuni pet uvjeta, pet šatri, mora da ispuni pet uvjeta. Da ne, da ne proturiječi drugim pouzdanijim predajama. To se na arabskom kaže da nije šar, da ne proturiječi drugim pouzdanijim predajama. Znači ako imamo jedan hadis s jednom predajom, govori jedno, a drugi je pouzdaniji i vjerodostojniji, govori drugo, onda ovaj hadis prvi ne može biti sahih. Kaže, i nema u sebi skriveni mahana i To ćemo sve u detalju objasniti. Znači, sened mora biti spojen od početka do kraja. To je prvi uvjet. Sened, lanac, prenosilaca mora biti spojen od početka do kraja. To znači da, je, svaki ravija živio u isto vrijeme sa onim od kojeg prenosi hadis i da se s njim susreo i od njega hadis izravno čuo. To je uslov koji navodi Buharija. Znači Buharija uslovljava da, je, da se ravija susretni sa onim od koga prenosi hadis, dok to nije uslov kod muslima. To smo jučer spominjali. Drugi uvjet, drugi šart sahih hadisa je da su svi prenosioci u senedu iskreni pošteni. Već da su odul, a poslije ćemo objasniti šta znači odul. Da su iskreni pošteni, pod iskrenošću i poštenjem se podrazumijeva sljedeći. Da su svi muslimani, znači predaja od nevjernika se ne prima, znači ne možemo uzeti hadis od nevjernika. Da su svi punoljetni, znači ne možemo djeteta uzeti hadis. Dijete može da sluša predavanje ili može da čuje hadis, ali kada ne može da ga prenosi dok ne postane punoljetni. Znači ako dijete čulo hadis sa 10 godina, ne može da ga prenosi, ne može se uzeti od njega hadis dok ne postane puno. Da su pametni, znači od čovjeka koji nema pameti ne može se također uzeti hadis i da nisu skloni laži i griješenju, da nisu skloni laži i griješenju, znači činjenju hrama i propuštanju farzova, da su čestiti i da ne krše pravila islamskog ponašanja. Da ne krše pravila islamskog ponašanja. Znači da se drže tog islamskog, bontona islamskog buntona. Hadijski učenjaci nisu prihvatali hadis od ravija ako bi se jedanput makar u životu potvrdilo da je slagao ili svjesno učinio neki haram. Nisu prihvatali hadis. Ukoliko bi se, osim ako bi se taj isti pokajao iskreno i potvrdio da, je ostavio ta djela da, da je se iskreno pokajao Treći uvjet je da svi prenosioci budu precizni do te mjere da su u stanju sve što jedan čuju doslovno upamti, koliko usmeno prenose hadis. Znači da su u stanju sve što jedan put čuju doslovno prenijeti ako usmeno prenosi hadis. Tačno i bez grešaka zapisati ako to čine pismenim putem, pisanim jeli, putem. Ako zapisuju hadise, znači da tačno zapiše hadis kako je čuo. Znači imamo dvije vrste te preciznosti. Ima one, one ravije koji samo pamtili hadise, slušali pamtili poslije tako prenosili. Dok imamo ravije koji su oslanjali na pisan, zapisivali su hadise i tako prenosili jeli, drugima. Četvrti uvjet je da nijedan ravija u svome kazivanju, u svojoj predaji ne smije protiv riječiti drugim pouzdanim ili od njega pouzdanijim ravijama. To smo malo prije spominjali, znači ako imamo dva hadisa, jedan govori jedno, a drugi sasvim drugo, a ovaj prvi hadis njegov ravija je vjerodostojan, ali nije vjerodostojniji od ovog drugog, onda ovaj prvi hadis ne može biti sahih. Znači, ukoliko bi se desilo da jedan pouzdani ravija u jednoj te istoj stvari ili događaju priča drugčije od ravije koji je pouzdaniji od njega, hadis koji on propovijeda automatski bi postao slab ukoliko se ne bi moglo naći neko kompromisno objašnjenje. I peti uvjet da preneseni hadis ne smije u sebi imati nikakvih skrivenih mahana i nedostataka. Znači da hadis ne smije u sebi imati nikakvih skrivenih mahana i nedostataka, bez obzira radilo se o senedu ili o metnu. Jer dogodi se, na primjer, da hadis ispuni sve uvjete vjerodostojnog hadisa, međutim, nađe se u njemu, znači neki od stručnjaka hadijskih znanosti nađe neku skrivenu mahanu, usled koga hadis postane slab. Recimo, na primjer, svi hadisi koji koje prenosi Hasan al Basri od Omera ibn Khattaba na ovaj način su, postaju slabi iako su na prvi pogled izgledali pouzdani. Kaže, učenjaci su otkrili, iako je Hasan vremenski dočekao Omera, znači dočekao je Omera, znači doživio Omera, da je on imao svega dvije godine kada je Omer umro. A dijete sa dvije godine nije u stanju upamtiti hadis. Što je ta skrivena mahna koju su otkrili hadijski učenjaci? Znači, Hasan al-Basri je poznati, ili tabin, generaciji za ashaba koji je dočekao Omera, međutim Omer je umro kada Hasan Basri imao dvije godine, a nije moguće da dijete dvije godine zapamti hadis pa ga poslije prenesi. Znači da je imao više godina da je zapamtio hadis, onda ga je mogao prenijeti kada, kada postane puno. Sam sahih hadis se dijeli na dvije vrste. Sahih li datihi i sahih li gajrihi. Znači sahih koji je sam po sebi sahih, jer ispunjava spomenute uslove koje smo naveli. Sam po sebi je sahih. Punjava sve uslove koje smo naveli. I sahih ili gajrihi, to je hadis koji uslijed drugih hadisa postao, je sahih hadis. Znači on je sam po sebi hasen. Međutim, zbog drugih predaja koje ga pojačavaju, postao je sahih hadis. Zbog drugih predaja koje ga pojačavaju, postao je sahih hadis. vam primjer sahih hadisa. Kad bilježi Buharija u svom sahihu, kaže, pričao nam je Abdullah ibn Usuf. Kaže, obavijestio nas je Malik od ibn Šihaba, a on od Muhammeda ibn Đubeira, ibn Mut'ama, a on od svoga oca da kaže čuo sam Allahu poslanika sallallahu da na akšamu uči suru At-Tur ili A tur Ovaj hadis bilježi Buharija o ezanu hadijski učenjaci koji se bave izučavanjem ravija prenosilaca, za ravije ovoga da ovoga hadisa kažu sljedeće. Za Abdullaha ibn Jusufa kažu da je fikatun mutkin, to jest da je povjerljiv i da je precizan prenošenje. Za Malika ibn Enesa, jeli kažu da je vjerodostojan jer poznat kao imam i veliki hadijski učenjak i veliki jeli, učenjak ovoga umeta Malik ibn Enes, govorili smo da on ima svoju zbir koja se zove El Muvatta. Kaže, Ibn Šihab Zuhri fekih, poznati i poznati hafiz hadisu, i za njega se hadisi učenjaci slažu da je vjerodostojan i povjerljiv. Također Muhammed ibn Džubeir, kažu za njega islamski učenjaci da je pika povjerljiv. I Džubeir ibn Mut'am Asha, za shabe, jer postoji jedno pravilo, a to je da su oni svi povjerljivi putnici. Znači ne može niko e, naći neku mahanu na ashaba, jer Allah Đelšanu ih, jeli, Kur'anu spominje i kaže da je zadovoljan sa ovo je primjer za sahih hadis, sahih ili dati, koji je sam po sebi sahih. Koji je sam po sebi sahih. Što se tiče sahih, hadis sahih gajri na većom primjer, pa kaže primjer za sahih ili gajri, koji je sahih zbog drugih predaja, nije sam po sebi, on u osnovi hasen, ali zbog drugih predaja postao sahih. Je vam jasno? Kao pa ne bude nešto jasno, možete poslije pitati na Kaže, primjer za ovaj, kaže, hadis od Muhammeda ibn Amra se prenosi, a on od Ebu Seleme, a on od Ebu Hurere, da je poslanik s.a.v. rekao, kada ne bi otežao svome umetu, naredio bi im misvak pri svakom namazu. Kada ne bi otežao svome umetu, naredio bi im da koriste misvak pri svakom namazu. Muhammed ibn Amra, ovaj prvi ravija, je poznat kao povjerljiv. Poznati kao povjerljiv, ali nije toliko precizan da bi za hadis, precizan znači u prenošenju i u hifzu, pamćenju, da bi za hadis mogli reći da, je sahih. Znači hadis je osnovi hasen, hasen hadis. Međutim, ovaj hadis bilježe i Buharija i Muslim sa drugim senedom, sa drugom predajom, od Ebu Zinada, on od Ebu El A'rađa, a on od Ebu Hureyre radijallahu an. I hadis znači prema tome postaje sahih li gajrihi, to je sahih zbog drugih predaja kategorije sahih hadisa. Či imamo među samim vjerodostojnim sahih hadisama kategorije, stepene među njima. Či znači, nisu svi na istom stupnju vjerodostojnosti. Jedni su pouzdaniji od drugih, a prema tome hadijski učenjaci rangiraju ih na sljedeći način. Najbolja vrsta sahih hadisa su oni koji su u Buhari, koje su u sahih Buhari i Muslimu. Znači najbolja vrsta sahih vjerodostojnih hadisa su oni koji su zabilježeni u Buhari i Muslimu. Druga kategorija sahih hadisa su oni, oni hadis koji je zabilježio samo Buharija, znači ne bilježi i muslim, koji je zabilježio samo Buharija. Treća kategorija su oni, oni hadis koji je zabilježio samo muslim. Četvrta kategorija sahih hadisa su oni koji, koje nije zabilježio ni Buharija ni muslim u svojim zbirkama, ali ispunjavaju njihove uvjete. Znači nije zabilježio ni Buharija ni muslim, ali ispunjavaju uvjete koje je postavio i Muslim. Peta kategorija su hadisi koji ispunjavaju uvjete Buharije, a znači Buharije nije zabilježio u svojoj zbirci. Šesti hadisi su koji ispunjavaju uvjete muslima. Znamo da postoji razlika među uvjeta Buharije i uvjeta muslima. To je šesta hadisi koji ispunjavaju uvjete muslima. I sedmo hadisi koje drugi hadijski učenjaci ocjenjuju sahihom mimo Buharije i muslima. Znači, pored Buharije i muslima, drugi hadijski učenjaci i ocenjuju sahihom. Ovim završili sa sahih hadisom. Prelazimo sada na Hasan hadis. Hasan hadis je, kako kaže Ibn Hajar al-Asqalani, njegova definicija je najpreciznija i najobuhvatnija. Kaže, hadis, Hasan hadis je onaj hadis koji u potpunosti ispunjava sve uvjete sahih hadisa sada ćemo očiti razliku između sahih i hasen hadisa. U potpunosti ispunjava se uvjetno sahih hadisa s tim što ravije kod hasena, kod hasen hadisa nisu na istom stepenu preciznosti. Nisu na istom stepenu preciznosti kao što su kod sahiha, kao što su kod sahih hadisa. I sahih i hasen hadis je dokaz uvjeri kao i sahih hadis. Znači, razlika između sahih i hasen hadisa u tome što ravije Hasan hadisu nisu na istom stepenu preciznosti kao u Sahih hadisu. Postoji jeli, razlika. Međutim, sam Hasan hadis se uzma kao dokaz u vjeri i, mo, i obavezno je postupati po njemu, bez obzira radilo se jeli, u akid ili, u fiksnim propisima. I sam Hasan hadis se dijeli na dvije vrste, a to je Hasan lidatihi i Hasan gajrihi. Hasan lidatihi je onaj Hasan koji je sam po sebi Hasan jer ispunjava uvjeti koje smo naveli, a Hasan Gajrihi je onaj hadis koji je u osnovi daji. Hasan Gajrihi. U osnovi je daji. Međutim, zbog drugih predaja koje govore u istoj temi, zbog drugih predaja ili drugih hadisa, uzdiže se na stepen Hasana Gajrihi. Uzdiže, uzdiže se na stepen Hasan hadisa. Navest ćemo primjer za Hasan hadis, koji je Hasan sam po sebi, da u prvu vrstu. Hasan hadis, koji je Hasan sam po sebi, Hasan li dati. Kaže, bilježi media kaže, pričao nam je tebe kaže, pričao nam je Džafer ibn Suleiman, Ed Bube'i, od Ebu Imrana, El Džuvenija, a on od Ebu Bekra ibn Muse, El Ešarije, da kaže, čuo sam Ebu Bahdaru, al je da kaže rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallam zaista su džennetska vrata pod sjenom sablji zaista su džennetska vrata pod sjenom sablji ovaj hadis je hasen hadis jer su četvorica ravija povjerljivi i pouzdani osim Džafera ibn Sulejmana za kojeg Hadis učenjaci kažu da je Hasan al, hasen al hadith, to je, da je dobar u hadisu, znači ne ispunjava one uvjete li za sahih hadith. Zbog toga je hadis pao sa stepena sahiha na stepen hasen hadisa. Hasen koji je sam po sebi hasen. Znači druga vrsta hasen hadisa, ona je hasen koji je zbog drugih predaja postao hasen hadis, to je hasen gajrihi. Navešem primjer za njega. Kaže, bilježi Tirmizija od Šu'beta, a on od Asima ibn Ubejdillaha, ibn Abdullaha, ibn Amira, ibn Rabije, a on od svoga oca, da je jedna žena od Benu Fezari da je se udala za mehr, a za mehr je uzela na nule, samo na nule. Pa joj je poslanik Selem rekao, da li si ti kojoj duši zadovoljna da ti metak budu na nule? Odgovori da, pa je poslanik sallallahu alaihi sallam dozvolio da na nule budu mehr. Znači ovaj hadis, oni učenjaci smatraju da, da mehr može biti sve ono što ima određenu vrijednost, bez obzira koliko koliko, kolika ta vrijednost bila, oni uzmaju ovaj hadis. Neki učenjaci, neki fiksi učenjaci određuju jel meha, njegovu najmanju vrijednost, to ćete spominjati, a možda i nešto na fiku, da li su, te teme određene. Kaže Tirmizije za ovaj hadis. U ovom poglavlju se prenosi, prenosi hadisi od Omera, Buhureri, a Iše, isto na istu temu. Ovaj ravija ovom senedu Asim je slab, dajiv prenosilac zbog slabog pamćenja. Ali ovaj hadis je Tirmize ocijenio kao Hasan zbog toga što se prenosi sa više predaja. Znači ovaj hadis je Tirmize ocijenio kao Hasan zbog toga što se prenosi sa više predaja. Često čujemo ili pročitamo u knjizi da kaže Tirmizija za određeni hadis da je Hasan sahih. Sad se može čovjek doći u nedoumicu i pitati se kako može biti Hasan sahih. Pa su islamski učenjaci da bi pojasnili to, jeli, ukazali na dvije mogućnosti, a to je da ako hadis ima dva seneda, znači dva lanca prenosilaca, jedan od seneda može biti ovaj, na stepenu sahiha, a drugi na stepenu hasen. Zato kaže hasenu sahih. Znači jedan sened je hasen, a drugi sahih. Druga mogućnost je ako ima samo jedan sened, znači jedan, jedan lanac prenosilaca, da je hadis od nekih ušenjaka hasen, ako drugi stan. Znači ako samo hadis ima jedan sened, jedan lanac, znači kod, kod nekih hadisi učenjaka hadis je hasen, a kod drugih Mi smo govorili da je da su dvije najvjerodostojnije zbirke sahih hadisa Buharina i muslima Sada prelazimo na drugu vrstu hadisa s obzirom na vjerodostojnost. Znači ova prva vrsta su makbul, oni koji se prihvataju kao vjerodostojna, to sahih hasen. Druga vrsta je hadis koji se ne prihvata kao dokaz, to je daif, daif ili slab hadis. Daif ili slab hadis. Daif je hadis, onaj hadis kojemu nedostaje jedan ili više uvjeta sahih ili hasen hadisa. Znači, daif hadis je onaj hadis kome fali jedan od uvjeta koje smo prethodno naveli. Bez obzira bio, bio jedan ili više, može biti najmanje jedan. Ako fali jedan, onda je hadis daif. Hadis može biti daif zbog prekida u senedu. Recimo imamo prekid u senedu, fali jedan ravija. A može biti slabi zbog drugih udruga. Imamo spojen sened, međutim u senedu imamo čovjeka koji je recimo optužen da laže. Lažac. Tada hadis je daif. Navešemo primjer za daif hadis. Bilježi Tirmizija od Hakima el Efrema, a on od Ebu Temime el-Huđejnija, a on je od Ebu Hureyri radijallahu an, da je poslanik sallallahu rekao, ko bude općio sa ženom koja ima hajz, misli se na ženu s kojom je sklopio brak, sa ženom ako ima hajz, ili u duboru, bude općio u duboru, to jest u stražnicu, ili ode kod vraćara, postao je nevjernik ono što je objavljeno Muhammed Ovaj hadis je daif. A hadis je daif i zbog toga što se u senedu nalazi Hakim al-Efrem, za koji hadijski učenjaci kažu da je daif, da je slab prenosno. Mi smo uvijek na prednim časovima spominjali da, da, je neophodna opreznost kada se prenose ili navode hadisi. I dan danas kada je prekinut rivajet, kada nema više rivajeta, nema seneda, zbirke su sabrane, zapisane, međutim treba čovjek biti oprezan kada je pitanje prenošenja hadisa, pa se postavlja pitanje da li čovjek može prenositi ili spominjati taj hadis. Hadijski učenjaci to odobravaju po dva uvjeta. Da se može navoditi da ih ili prenositi da ih hadis. Recimo kao što mi danas to radimo, navodimo da ih hadis. Po dva uvjeta kaže da hadis nije iz oblasti akide. Da hadis nije iz oblasti akide. Recimo da govori o Allahovim svojstvima. Ne možemo navesti da ih hadis ili ne možemo prenositi da hadis po tom pitanju. I drugo uvjet je da se, da se ne odnosi na fikske propise koji određuju halal haram. Da se ne odnosi na fikske propise koji određuju halal i haram. Drugo pitanje, da li se može postupati po dajiv hadisu? Da li se možemo sprovoditi? Ponađemo neki dajiv hadis, da li možemo postupati po njemu? Po ovom pitanju razilaze se hadijski učenjaci, i većina je na stanovištu da je pohvalno da se radi o daif hadisu u pohvalnim djelima, ali pod određenim uvjetima. Prvi uvjet je da hadis ne bude mnogo slab, da hadis nije mnogo slab. Prema imamo hadise koji imaju malu slabost u sebi, ali su daif. Međutim, imamo hadise koji imaju veliku slabost. Znači, prvi uvjet da hadis ne bude puno slab. Drugi je uvjet da podilazi pod neku osnovu vjere po kojoj se postupa. Recimo da hadis govori o vrijednosti Kjamulejna, primjer. Znamo da je to poznato po vjeri, potvrđeno u vjeri, da ima osnovu u vjeri. Recimo da nađemo neki hadis daif koji govori o vrijednosti vrijednost Kjamulejna. Možemo postupati po njemu jer, ima osnovu. Treći uvjet je da pri, pri postupanju po tom hadisu čovjek ne vjeruje da je njegova vjerodostojnost potvrđena nego da bude da hadis treba uzeti s oprezom. da je da i hadis, znači ne smije da vjeruje da je njegova vjerodostojnost potvrđena, nego treba da postupa po njemu, ali sa dozom opreza. Dalje, ako nađemo dva sahih hadisa, dva prihvatljiva hadisa, jedan govori jedno, a drugi drugo. Kako ćemo naći spoj kompromis? Kako ćemo naći spoj kompromis između ova dva hadisa? Znači imamo dva kontradiktorna hadisa. Jedan, oba, dva su sahih, ali su kontradiktorni značenje. Kako ćemo postupiti? Često se to dešava recimo kod ljudi koji čitaju hadijske zbirke samo, od običnog svijeta, čitaj i nađe neki hadis u Sahih Buhari i kaže, i postupa tako. Postupa po njemu, kaže, ja sam našao u Sahih Buhari, tamo sve Sahih hadisi. Međutim, naše neko drugi u muslimom sahihu, naše isto vjerodostojan hadis koji suprotno govori. Pa će reći imam i ja hadis. Kako sad naći spoj između ta dva hadisa? Hadisi učenjaci su postavili određena pravila ili određene jeli, postupke, redoslijed u pronalaženju kompromisa između dva vjerodostojna hadisa. Prvo, ako postoji mogućnost kompromisa, znači da se spoje hadisi, dužnost je da se postupa po njima da se postupa po, kompromisu. Pa ćemo navesti primjer kako, kako ovaj, primjer kompromisa između dva hadisa. Drugo je ako je nije moguće naći kompromis. Znači ne možemo nikako spojiti ovaj govori ovako, ovaj, dva hadisa različita značaj i ne možemo ispojiti. Ako nije moguće naći kompromis, onda ćemo postupiti na sljedeći način, da vidimo da li je neki od hadisa derogiran. Možda je neki od hadisa derogiran. Zato je opasnost da se, da se fik uzima iz hadijskih zbir. Ne može čovjek uzeti sahih Buhari i ući tamo fik propise, nemoguće. Jer postoje hadis koji su derogirani, postoje hadis koji, jeli, su kontradiktorni, kako to spojiti? Međutim, ako nije nijedan derogiran, govorit ćemo o derogaciji, spominjat ćemo poslije, ako nije nijedan derogiran hadisa, onda ćemo e, pokušati izvršiti terđih, to se kaže narodno terđih, a to je da preovladava jedan od hadisa, da ocijenimo jedan hadis kao preovladavajući, da je znači jači od ovog, od ovog prvog. A hadis učenjaci navodi oko 50 načina terđiha, oko 50 načina na koji možemo doći do zaključka da je jedan od hadisa jači od drugog. Međutim, ako se ne može izvršiti ni ako ne možemo jeli, na kraju vidjeti koji hadis je ovaj, vjerodostojniji ili koji je preovladavajući, onda ne postupamo ni po jednom hadisu. Ostavljamo hadise kakvi jesu, ne postupamo dok se ne nađe neki jeli, ovaj, uzrok na osnovu koje ćemo zaključiti ili doći do zaključka da je jedan od hadisa jači od njega. Prvo smo spomenuli znači da se da je se dužno da se nađe kompromis među dva hadisa. Kako ćemo naći kompromis? nego što nađemo način koji ćemo izvršiti kompromis, navest ćemo znakove po kojima možemo zaključiti koji hadis je derogiran, a koji nije. Prvo, jasna izjava od poslanika sallallahu alaihi Kao hadis od Burejde koji, kojeg bliži sahih muslim, kaže poslanik sallallahu bio sam vam zabranio da posjećujete kabure pa ih posjećujte sada, jer kaže oni posjećaju na ahiret. Prvo sam bio zabranio da ih posjećujete, ali sada vam je dozvoljeno jer oni posjećaju na ahiret. Znači ovdje jasno poslanik sa selem izjavio da je prvi hadis derogiran, da je onaj hadis koji je zabranjivao derogiran. drugi znak je da neko od ashaba kaže, kao što je Džaber ibn Abdullah rekao, ono zadnje što je poslanik sallallahu alejhi radio kada bi jeo meso koje se peklo na vatri je ne uzimanje abdesta. Znači, poslanik se selem, njegov zadnji postupak je bio ne uzimanje abdesta. Znači, u početku je bilo, ako bi se meso peklo na vatri, moralo se, moralo se uzeti abdest poslije. Normalno ako se jede, ono, se. Znači, ako bi se peklo meso na vatri, pa se jelo, bila obaveza da se uzme abdest. Pa je to derogirano jeli, ovim, ovom izrekom ashaba, jer, jer tako sam selem postupao. Poznavanjem historije, ako poznajemo historiju hadisa, recimo kao što je hadis od Šedada ibn Eusa, kaže u njemu da je poslanik Selem rekao iftario je se i onaj koji čini hijjamu i onaj koji se čini. A hijjama je ono izvlačenje krvi, one krvi, štetne krvi organizmu, radi zdravlja, radi zdravlja organizma. Kaže, iftario je se i onaj koji to čini i onaj koji, kome se čini. Međutim, moj ovaj hadis je drogiran hadisom Dibna Abasa, kome kaže da je poslanik Selem izvršio hijjamu, a bio je muhrim, znači bio je u i bio je postač. Izvršio je ovaj, a bio je u i bio je postač. Znači, nije, nije se omrsio. Kaže, hadis je navode da je ovaj hadis od Šedada, ovaj prvi, da je bio za vrijeme osvojenja Mekke. Osvojenja Mekke 8. godine po A ovaj drugi hadis od Ibn Abasa da je bio na oprosnom hađu, znači pred kraj poslaniku sa sem života. Prema tome ovaj drugi hadis je, je li dorogirao ovaj prvi. Četvrta stvar, na osnovu koje znamo da li je hadis derogiran ili nije, je hadis je iđma, konsenzus u lemi. Kao što je hadis, ko se napije alkohola, bićujte ga, pa ako se vrati četvrti, četvrti put, ubijte ga. To je bilo, jel, u početku. Međutim, derogirano je to iđmaom, konsenzusom u lemi. Što se tiče kompromisa između dva vjerodostojna hadisa, imamo za primjer hadis kome poslanik za selem kaže nema prenošenja bolesti niti sujebilje. Ne postoji prenošenje bolesti, jeli, niti je dozvoljeno sujebilje. A u drugom hadisu kaže je poslanik selem, bježite od kuge kao što bježite od lava. Kako spojite ova dva hadisa? U prvom kaže nema prenošenja bolesti, a u drugom kaže bježite od kuge. Što se tiče ovog prvog hadisa, njegovo značenje da u osnovi, u osnovi nema prenošenja bolesti sa bolesnog na zdravog, nego da Allah Đelešanu kako je dao prvom bolest, tako da i drugom. Znači da je to Allahom kaderom e, razbolio se ovaj drugi. A ovaj drugi hadis upućuje na preventivu, da onaj ko se nađe među bolesnim, oboljelim, odjeli ovaj, bolesti neke, da stvar da onaj koji, koji je zdrav da ne ide među boljeli, da ne bi ovaj Allah dao da oboli ne prenošenje bolesti od njih, nego da mu kaderom bude određeno da oboli, pa da onda zbog toga pomisli da je, da je bolest prešla od nekog drugog i da, tako zapadne u gdje. Jer islamsko vjerovanje, akida je da, da su sve stvari određene kaderom, Allahovim određenjem i da čovjek bez obzira što se nalazi među bolesnim i oboljelim da ne, ovaj, ne mora oboljeti ako mala žena nije da ukade. Ovim završim što se tiče podjele hadisa s obzirom na vjerodostojnost